veću pažnju obratimo, braći i sestre, na ove ovdje izgovaramo i mi sveštenici, a i vi kao narod Boži zbog koga sveštenici i jesu sveštenici i zbog kojeg im se i sila daje da svešteno dejstvuju, to jest da Božju silu prenose sa nebesa na zemlju, i iz bića Božijeg kanalima u srce ljudi. Dakle, kad obratimo pažnju na te riječi, primjećujemo da u crkvi Božoj imamo velike mogućnosti i da se dešavaju velike i neobične stvari. Uzmimo samo jekteniju, jednu da nas Gospod usliješi i pomiluje. Kažemo, za vješnji mir i spasenje duša naših Gospodu se pomolimo. Narod potvrđuje za Gospode pomiluje. Sve to znači, braći i sestre, da je Gospod prisutan, čim se obraćamo i čim na tako neposredan način od njega tražimo pomoć. A ako jeste tako, a jeste tako, onda u crkvi i u njenim bogosluženjima treba, braće i sestre, dublje da učestvujemo. I molitveno, da budemo prisutni, kad kažemo molitveno, mislimo kroz pažnju, kroz pobožnost, i da budemo redovni na bogosluženju. Nepažnja na crkvenim bogosluženjima za posljedicu ima osjećaj praznim. Možemo slobodno reći da praznina koju smo imali prije bogosluženja, rasijanost koju imamo prije bogosluženja, biva još veća sve svete službe, ako je ne priđemo na dobar način, sa strahom Božim i sa pažnjom, molitvenom pažnjom. I potpuno je opravdan takav osjećaj praznine, gospod se koji je riznica svih dobara i u kome se nalazi apsolutno sve što je čovjeku potrebno. Nema, brati se ni jedne jedine kape, ni jedne jedine mrve koja je potrebna svakom čovjeku, a da se nalazi izvan bića Božije hoćete, izvan crkve Hristov. Tako da dakle, kao pravoslavni hrišćani, dolazeći u hram, dolazeći na sveta bogosluženja, posebno dolazeći na svetu i božansku liturgiju, treba da znamo da se tu nalazi sve što nam je potrebno, a sve i onaj koji to može da nam da. A to sve je upravo Sve za krunu imaju spasenje. i se tamo molimo i za bolesnike, zatvorenike, putnike. Pa se ne molimo za bolesnika da mu bude samo fizički bolje, nego za spasenje njegovo. Ne, bo, molimo se za zarobljenike da mu rok za izdržavanje zatvorske kazne bude smanjen, nego se molimo za njegovo spasenje za putnika, Ne molimo se da mu tamo bude lijepo vrijeme i da to putovanje provede u nego za spasenje njegovo. A šta je spasenje ako ne zajednica sa Bogom, zajednica sa živim gospodom i spasom našim Isusom Hristom? Tako da i poklonička putovanja zapravo jesu put ka na putovanju, braći i Život i putovanje. Putujemo od danas do sutra. Putujemo od jutra do večera. Putujemo iz dana u dan, iz sata u sat. Iz godine u godinu. Stalno smo u nekom pokretu. A crkva Božija, sam Bog u njoj, daje nam ne jednom mogućnost da stignemo, braći i I današnji dan, je svojevrsni cilj našeg putovanja. A zašto? Zato što dočeka smo vaskrsenje Kristo. Nedjeljni dan, svijetla i sveta nedjelja je dan Gospodin. I zato pravoslavni hrišćani, istinski hrišćani, uvijek imaju tajnu i mističnu radost. Zato što Hrista osjećaju prisutnim u crkvi. I ne boje se, ne plaše se, nisu zabrinuti, nisu u napetosti, jer ga osjećaju živog i prisutnog. Posebno živog u ove dane, u nedjeljni dan, dan njegovog svetog i svjetlog vaskrcenja. Oni koji su malo napredovali u vjeri i ljubavi, oni ga osjećaju gotovo neprestano a mi koji se još trudimo i pokušavamo da do tog doživaja dođemo, imamo nedelju, braći se, kao najbolju mogućnost. I ovo večerašnje bogosluženje ima svoj cilj, ima svoju glavnu himnu. Nažalost, zato što živimo u vremenima kakva jesu, mi ne znamo za strukturu naših bogosluženja, pa ne bi znali večeras mnogi od nas da pokažu prstom na glavnu pjesmu i na glavnu temu noseći tropar. A taj tropar je tropar vaskrcenja, gdje se nebesa raduju i zemlja sa ljudima, jer Gospod vaskrce iz mrtvih, smrću smrt satre i svima život dade, istinski život a taj život je on sam koji se nudi svakom vjernom koji u crkvi njega traži, koji od njega traži obilnu i veliku milost. I mi, braći i sese, večeras ovdje sabrani. Trebalo bi da budemo sabrani i fokusirani, da ne budemo racijani, ne znajući šta zapravo tražimo u crkvi, ili maštajući, fantazirajući, jedan fantazira jedno, drugi fantazira drugo. me pucaju ovakve slike pred očima, me neki drugi horizonti. To nema veze sa crkvom Božijom, niti sa molitvom pravoslavnih hrišćana. U svima nama, braći i sese, treba da bude jedan doživljaj, možda ne istog intenziteta, ali jedna potreba, jedna želja, potreba za Hristom živi, potreba za životom vječnim. I zato su saborna bogosluženja tako važna i zato nas crkvi priziva na njih. I zato molitveni duh svakog pojedinca jača kroz saborne molitve. Ko se saborno pomovi sa braćom i sestrama, njegova molitva i u kući i u keliji je mnogo jača. Tabora ne mislimo samo po mjestu koje nas okuplja i po broju nas ovdje sabranih, nego saborna po pitanju umnog ustremljenja i srčanih srdačnih potreba i želja i prosbi. Svi ovdje treba da ištemo Hrista, braće i sestre, da ga ištemo srcem, umom i voljom. To iskanje potvrđujemo i ovim sabranjem, ovom službom koja prethodi nedjeljnoj liturgiji, jer mi smo došli ovdje, pa ovdje da stanemo i da se raziđemo, odustanemo ili vratimo nazad. Nego smo došli do ovog trenutka, spremajući se da sjutra, nedjeljni dan, ukoračimo u prostor, beskonačni prostor Carstva Nebeskog, koji nam se nudi i otvara kroz svetu i božanstvenu liturgiju. Večernja služba uoči svakog praznika i praznika na praznicima svetog i svijetlog vaskrcenja Hristova, koji uvijek slavimo kad je nedeljni dan, jeste priprema za svetu i božanstvenu liturgiju, vaskršnju liturgiju, nedjeljnu liturgiju. To je mnogo važno, braći sve se da prepoznamo, jer onda život sigurno poprima drugo usmjerenje, dobija drugačije kvalitet, biva odsoljen smislom i blagodaću. I takav čovjek osjeća da je Bog prisutan u njegovom životu, da se sjedinjuje sa njim, a u njemu živom, vaskrsvom, odaploćenom, dakle očovječenom i u crkvi prisutnom, a kroz crkvu i u vremenu i prostoru uvijek prisutnom imamo apsolutno sve. Sve što tražimo izvan njega, braći i sestri, to zapamtimo, opasno je, može skupo da nas košta može da bude uzrok odstupanja, odricanja i ispadanja iz blagoslovenog ambijenta crkve. Zato nas i sveti apostoli, a i sam gospod upozoravaju da iskontrolišemo želje, da iskontrolišemo srce, da iskontrolišemo i neprestano vršimo kontrolu uma, želje i srce, da vidimo kud je krenulo koga hoće šta ište. Da li je sve to u skladu sa našim suštinskim potrebama? Da li je to blagosloveno Bogom? Da li je to nama na spasenje i na život vječni? Da li to produbljuje našu zajednicu sa Hristom? Ili nas odvlači i rasijava i čini raspolućenim? To je mnogo važno, braći i sestre, pravoslavni hrišćani, da provjeravamo. A ovaj dan i ovi termini su najbolji za to. Nedjelje je uvijek dan smotre. Da vidimo sa koliko srcem mi dolazimo u hram, sa koliko uma, sa koliko želje. I tako možemo da procinimo jesmo li u dobrom stanju, da li je vjera dobra, da li smo na pravom putu. I neka bi dao gospodi molitve svetih otaca i presvete vladičice naše bogorodice, da malo po malo trudeći se molitveno, kroz crkvu, kroz saborna bogosluženja, kroz postove, kroz molitve zajedničke, kroz praznike, a uz pomoć Božiju, da se seberemo, braće i sestre, i da nam svo srce, a u srcu sav čovjek, svo biće naše bude Bogu predato, Boga željno i Bogom napojeno. To je ono što naš, nazivamo spasenjem i u tome se krije radost i pogažanstvo vječno, Boga, daj Bože, svi mi i svi ljudi da se udostojimo i udostojimo. Amin Bože dajno. Amen